musico trapenetras la hauton. Ce almenau la duono de ciui homoi, musico povas causi senteblan agrablan tremeton. Helpe de cerbai ondoi, esploristoi nun analisis, cio ocasas ce tio en la capo. Principe, an sera hauto, estas reago pri malvarmo. Sed ancau se oni timas, au se oni travivas ion tre agrablan, tiam la haretoi sur nia auto povas extari. Tio ci lasta exemple ocasas, ciam ni auscultas nian shatatan musicon. Tiu reago estas ancau mesurebla en la cerbo. Antau quelcae iaroi, esploristoi constatis che la cerbo de homoi, ciui ricevas anseran hauton, dum auscultado de musico, estas ie aparta maniero cun ligita. Auscultado cae sentoi shainas tie esti cun ligitai aparte mal vaste. Por constati ion tian, cutime estas usatai tomografiai metodoi. Tio causas relative multe da laboro, cae ne estas applicebla en ciu taga practico. Ciu la musicae travivajoi estas ancau mesureblai per la compare simpla electroencefalografio e e go tion Franzai esploristoi de la Universitato de Burgogno testis cadre de studaggio. Tio cele estis presentatai al dec hoc virai cae virinai test personoi diversai el tranciagioi de ilia preferata musico. Samtempe estis mesuratai la cerbai curentoi per electrodoi sur la capa auto. Laula esploristoi, la intensezzo de la sentoi estis vere elegebla e la cerbai ondoi. Antaue, la testantoi estis indicintai siain preferatain eltondagioin de musico. Dum la testo, ili ecz pli ofte travivis agrablain tremetoin, en tutte pli ol tricent foie. Gis dec secundoin dauris la agrabla tremeto. Dume estis mesureblai activezoi en tri cerbai regionoi. En tiui regionoi unu flanque estas prilaborata la musico, cae sam tempe activigas la recompensa sistemo cae elsutigas dopamino. Tiu messaggia substanzo de la propra corpo causas contentezon cae gioion. Cune cun la antau gioio pri la preferata musicajo, tiel ec estas la agrabla pic-picado en la corpo, clarigas la autoroi de la studaggio. Che c'è la prilaborado de la aut impressoi ancao dopamino cae la recompensa sistema de la cerbo ecludas rolon, tio eble rilatas al pramal nova funccio, credas la esplorestro. Tiu funccio, exemple, povus trovigi en la attendo de la gioia tremeto. Antau vidi, cio estas occasonta, tio eble estis decida en la evoluzio.